صدق الله أسراره عليه Yine sohbet ediyordu. Biz haznaya giderken çok eziyet çekiyorduk. Gidip gelmemek kaydıyla gidiyorduk. Türkiye ile Suriye'nin arasında tampon bölgede mayın döşeliydi. Mayınların içinden geceleyin biz geçiyordu. Anamız Fatıma radıyallahu her zaman diyor Gavs Kadasallahu sonra gittiği zaman bizim 4 aylık nifakamızı da koyup gidip dönmemek kaydıyla o niyetle gidiyordu, helalleşiyordu, vasiyetini yapıp gidiyordu yani gidip gelmemek o kaydıyla. Çünkü gündüz de gitmiyorlardı ketum oldukları için gündüz bazen köylerde kalıyorlardı ta ki gece karanlık olunca gece yürüyorlardı öyle diyor Hasan'da sallallahu her insanların belli olan yollardan da tercih etmiyordu. genellikle hali boş olan yollardan gidiyordur. Bir gün gördük gittik ta çatak söktü artık havada şey oldu tam hududu geçtik peşimize düştüler oradaki görevliler. Biz kaçıyoruz, onlar bizi kovalıyor. Tam bizi yakalayacağı an önce giden, önde koşan kişinin ayağının önünde bir taş fırladı. Öbürünün alnına isabet etti. O görevlerin. Ubuda arkasından taş attı nasıl bana taş atarsın diye. Orada birbirlerine vurdular. Kavga ettiler. Biz de öyle kurtulup da hududu geçtik. Öyle bir insanın gayesi Allah olduktan sonra, maksud Allah olduktan sonra niyet Allah olduktan sonra kimse insanın onu kesmesi mümkün değildir. Kimse insanın onu tıkanması mümkün değildir. Ama biz de diyorduk ki şah hızmaya doğru gidiyorduk. Biz biliyorduk ki kesin sahabatların büyük ümmetidir. Yoksa onlar az kaldı bizi yakalıyor, yakalıyorlardı. Ön kişinin önde koşanın önünde taş fırlayıp da öbürünün kafasına denk gelmesi. Ap açık büyüklüğün, salatların büyük olduğu şahı kızdan büyük olduğunu belli ki. Bu zamanda öyledir. Muhakkak ki Müslümanlar eziyet görecek. Birbirine düşecekler. O arada da insanlar Allah rızası için çalışanlar gitmeyecek. Mümin korkak olmaması lazım. Mümin cesur olması lazım ancak korkak Allah'ın rahmetinden ümitsiz olan kimlerdir? Kafirlerdir. İnsanlar daimül evkat Allah'ın rahmetinden ümitli olması lazım. Yeter ki gayesi, maksatı tutulduğu Allah rızası için Bir tarih menzilde sıkıntı günler olmuştur. Bir yetkili yatsı namazından sonraydı Sultan Hazretleri ile görüşmek istedi. Sultan Hazretleri de namazdan sonra yatsı namazdan sonra yazdı. İki tane sandalye koydu, karşılıklar oturdular. sohbet ettiler. O yetkili dedi ki Raşit ben tercüme ediyordum o zaman. Sen gençsin. Yakışıklısın. Çok güzelsin gel bu sevdadan vazgeç. Bu işi bırak. Sultan Hazretleri döndü dedi ey adam et, Biraz sabırlı ol. Eğer gayem Allah ise maksudum Allah ise Hedef Allah ise ne beğenmesen kimse bu insanlarını önü kapatıp da engel olmanın gücü yoktur. Ama ve lakin ece gayem Allah değilse, maksud Allah değilse, gaye Allah değilse, bir iki sene sabır et. Kimse benim kapım çalmayacak. Ben derhat otururum, sen derhat oturursun. Hakikaten eğer gaye Allah olursa, maksud Allah olduktan sonra netice her şey Allah'ın elindedir. Kadir olan da O'dur. Muktedir olan da O'dur. Ehkemül hakimin de O'dur her şey onunla oluyor. Her şey onunla bitiyor. Yeter ki insanın niyeti halis Allah olsun. Allah. Maksud Allah olsun. E gayet maksud Allah olduktan sonra muhakkak ki Allah Celle Celaluhu kuluna yardım edecek. Doğru Allah Celle Celaluhu kafirlere yardım ediyor. Kafir ona inanmıyor. Kafir onun düşmanıdır. Ona mal veriyor. Zevk veriyor. Lezzet veriyor. Safa veriyor. Aceme üstü duyuyor Dil vermiş, her şey vermiş, bütün dünya nimetlerine her şey tekamül etmiş. Acaba insan Allah'ın dostu olsa ne Allah vermez ki? Allah Celle Celaluhu düşmana, düşmanına, kendini sevmeyene, kendisini düşman ilan edene, kendisini tanımaya bu kadar her şeyi rızkını vermiş, malını vermiş, mülkünü vermiş, hayat vermiş, lezzet vermiş, evlat vermiş. Acaba dostu olana ne vermez ki? Acaba dostunu geri çevirir midir? Mümkün değildir. Yeter ki insan Allah'a dost olsun. Allah'a sadık olsun. Gayesi Allah olsun. Maksud Allah olsun. Şahı kadesallahu esrarahul aliyye irşada başladığı zaman Suriye'ye geldiği zaman çok büyük futuhat başlamış. Etraftaki şeyhlerin müritleri akın etmiş. Şeyh İbrahim Hakkı Hazretleri kendi seyyiddi, ehli irsattı çok baskın yapmış şair kızına. Çünkü müritleri akın akın şair kızına teslim olurlar. Şair kızına eziyet ettikten sonra ulemaları toplamış, insanları toplamış, şair kızına suluha çağırmış ki onu insanları içinde küçük düşürmek için. Hepsini çağırdıktan sonra aşağıya hızmayla davet ediyor. Şahı hızna da gidiyor. Davetine icap ediyor, icabet ediyor. Vakıfına gittiği zaman cemaat bütün herkes dinliyor. Şeyh İbrahim Hakkı konuşmaya başlıyor. Konuşuyor, konuşuyor, hakaret ediyor, her şey söylüyor. Ama ve lakin şeyh kızına tek bir kelime söylemiyor. Ancak kalkarken ki diyor Şeyh İbrahim sabret. Eğer gayemiz Allah ise zaten devam olacak. Gaye Allah değilse zaten dağılacak ve hatır alıp dönüyor. Ve hakikaten Şeyh Kızna'nın öyle olmuştu ki memlekette hiçbir şeyh kalmamıştı. Herkesin müridini şeyhler hayattayken, irşad esnasındayken herkesin müridini celp etti, kendine getirdi. Çünkü gaya Allah idi. Maksud Allah idi. Onun için gaya Allah olduktan sonra insan korkmamak lazım. Dehşete düşmemek lazım. İnsan heybete düşmemek lazım. İnsan şaşırmaması lazım. Yeter ki maksud Allah olsun, gaye Allah olsun. Bir gün Ravkada sallahu esrarahun aleyye dedi ki Doktor Ahmet Bey'in evindeydi bir sofiye rüya görmüş. Öyle buyurdu. Ben de hazırdım. Dedi ki baktı ki bir deniz var. Denizin etrafında küçük küçük göller yani çukurlar vardı. Böyle çok yani. Sordum dedim ki acaba bu büyük denizin etrafında göller neye yarıyor? Ne içindir? Demiş ki şu gördüğün deniz Şeyh Abdülhakim'dir. Zamanın gavsidir. Etraftaki şu küçük göller de zamanın şeyhleridir. Eğer deniz isterse suyu aktarır, eğer istemese onlar da susuz kalacak. E, hakikaten Gavs Kadesallahu sallallahu irsada başladığı zaman aşireti yoktu. Bir onu destekleyen bir kavim yoktu bir akraba ordusu yoktu. Hiç kimsesi yoktu bir köyde imam idi. Kaç yeri de değiştirmiş yetimdi. Dedesi himaye ediyordu. Allah için okumaya başladı. Gayesi sırf maksudu Allah idi çare kızmaya teslim oldu. Allah Celle Celaluhu o büyük keremi ona verdi. Neden levla maksud Allah idi. Gaye Allah idi. Niyet Allah idi. Olsa da hücum etmediler mi? Çok hücum ettiler. Öyle zaman olmuşlar ki bazen irtiada çıktığı zaman ölümle tehdit ettiler. Eğer sen buraya girersen bizim müritlerimiz içine adam ölecek, kanlar akacak diye. Çoğu zaman Gavs Kaddesallahu aleyhi öyle diyor, gayemiz Allah'tır. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin irşadidir. Gayemiz kan dökmek değildir. Gayemiz nifak sokmak değildir. Gayemiz insanları bölmek değildi. Köyünün dişinden dönerdi. Ama ne olurdu köyde döndükten sonra bir müddet sonra bütün köyü halkı kadınıyla, çocuğuyla, erkeğiyle Gavs'ın peşine düşüyorlar. Neden Laura maksud Allah idi? Veya Allah idi. Başka bir şey değildi. İnsanın da gayesi Allah olduktan sonra maksud Allah olduktan sonra insan korkmamak lazım. İnsan dehşete düşmemesi lazım. Önemli olan insan kendini her zaman kontrol altına almasıydı. Allah'ın emrinin dışından çıkmamak için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin dışından çıkmamak Sabat ı kiramının adab ve edebinin dışından çıkmamak. Eğer insanın gayesi dünya değil ise, makam değil ise, mevki değil ise, para değil ise, manfaat değil ise, sırf rızaen lillah ise, Allah da yardım edecek. Hmm. Resulullah'a da hümmet edecek. Sahabat-ı kiramın da bereketi ve nispeti bol olur. Yeter ki insan şaşırmasın. İnsan kendini görmesin. İnsan kendi nefsinin esiri olmasın. İnsan kendi nefsine hakim olduktan sonra İnsan nefsini de tezgini çektikten sonra insan kendiyle meşgul, kalbiyle meşgul olduktan sonra o zaman insana korku vermek, korku ol içine girmek bence bir aptallıktır. Başka ötesi hiçbir şey de değildir. Onun için insan cesur olması lazım. İnsan daimül evkat nefsine galip olması lazım. Nefsinin daima kontrol etmesi lazım. Nefsini Allah'ın emrinin dışından çıkmaması için, şeytanın emrine girmemek için cesur olması lazım daima hassas olması lazım. Daima gemini eline alması lazım ki şeytana doğru gitmesin. Şeytan aleyhinaletin pencesinin altına girmesin. O nefis, o ruh, o can daimul evkat Allah'ın emrine girsin. Allah'ın emrine girdikten sonra muhakkak ki Allah Celle Celaluhu o kuluna elbette ki muhakkak ki nusret verecektir. Yardım edecektir. Devra ahkemül hakimindir. Kimsenin haşa hakkını, hukukunu gayb etmiyor. Etmeyecektir. Onu isteyen madem ki öyle bir hakiminin kulu isek, onun abdi isek biz, gerçek bir hakimin esiri isek, kulu isek, abdi isek, neden korkacağız? Yeter ki suçlu olarak ehkemül hakimin önüne çıkmayalım sanık olarak çıkmayalım. Önemli olan suçsuz olmak. Temiz olmak. Pak olmak ki hiç olmasa hakkımızı da, hukukumuzu da her şeyimiz koyacak olan Yüce Allah'tır. Başka kimse de değildir. Madem ki biz öyle birisine iman ediyor isek, ona kulluk yapıyor isek, neden korkuyoruz? Neden dehşete düşüyoruz? Düşmemek lazım. Cesur olmak lazım. Müminin şe'nidir cesur olmak. Ancak umutsuz olan kafirlerdir Allahümme la tec'alna minel kanitin. Ya Rabbi bizi ümitsiz edenlerde eyleme ya Rabbi. En büyük duada hakikaten budur. Hiçbir zaman Allah'ın kulu, Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmaması lazım. Azam